вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у паддаваліся прагназаванню толькі прыемныя і непрыемныя выпадковасці. Узнагарода знайшла героя напрыклад Гэта было справай і клопатам начальства. На фоне стабільнай вечнасці людзі планавалі спакон вечныя падзеі асабістага жыцця. Упэўненасць у заўтрашнім дні была трывалая як скала. Гэта пазней пасля дзяцінства юнацтва мы даведаліся, што жывем у несвабодзе і хлусні. Зрэшты большасць верагодна пра гэта і не даведаецца ніколі дрыгвістая цяпершчына прымушае іх абяртацца на тыя стабільныя бесклапотныя дні з зайздрасцю і надзеяй. Пра ўсё гэта варта сказаць ужо хоць бы дзеля кантрасту з тымі днямі дзён сённяшніх. Вынікі мінулага году, якія там вынікі, адно расчараванне і боязь сурочыць, каб не было яшчэ горш. Прагнозы на год наступных ніякіх рэалістычных прагнозаў суцэльныя антанімічныя пары будуць выбары не будуць выбары страцім незалежнасць не страцім незалежнасць вернется пазняк не вернется пазняк можа быть гэтак а можа быть і так ніхто не скажа нічога пэўнага бо ў грамадстве альбо адсутнічаюць альбо не праглядаюцца тэндэнцыі таму запаноўвае містыка і ейнае вытлумачэнне. Я чуў дыаметральна процілеглыя пераказы настрадамусавых радкоў пра ліпень 1999 году, калі мусіць прыйсці нейкі там кароль жаху. Рэалістычны прагноз можна зрабіць толькі на падставе тэндэнцыяў, а апошніх не відаць. Магчыма таму, што яшчэ не сфармавалася яно незалежнае беларускае грамадства таму што ўсё яшчэ адбываецца папярэдні працэс распад грамадства савецкага тэндэнцыю гэтага распаду натуральна можна прагназаваць і далей але такі прагноз мае на завяршэнні сваім усё той жа містычны апакаліпсіс памятаецца яшчэ два тры гады таму у падобных гутарках прысутнічала спадзяванне на цуд на выпадковае здарэнне альбо на героя які пераможа цмока і прынясе народу палёгку а сёння і пра гэта ніхто не гаворыць ось у калгасе з лістапада пачалі карміць жывёлу сіласам звычайна гэта пачынаюць рабіць увесну страшнавато робіцца калі селянін усміхаецца так вось вусцішна і роспачна з аднаго боку яму жахліва ўсведамляць што з за нечага глупства дастатак будзе мёрці з голаду з іншага ад яго селяніна абсалютна нічога не залежыць а старшыню гэтаму сатрапу і самадуру першаму ўсё да лямпочки зрэшты сустракаецца і старшыня разгублены і дэзарыентаваны ў сённяшніх уладных раскладках не ведае на што ставіць і за што хапацца найперш вертыкаль робіць толькі тое што захоўвае і мацуе ейную ўладу а кароўскаму мору заўсёды знойдзецца пераканаўчае папулісткае тлумачэнне. Масавы падзёж жывёлы тут нават можа быць і выгадней за прыросты і надоі. Калі скажам, зноў спатрэбіцца паказаць народу на каварства захаду або патрэбу аб'яднання з рассіяй. Калгасны старшыня разумее, што прычыны развалу ў ягонай гаспадарцы хаваюцца недзе ў высокіх матэрыях дзяржаўнай палітыкі а значыць не ў ягонай кампетэнцыі якія ўжо тут прагнозы апозіцыянеры перастаюць прарочыць падзенне лукашэнкі бо падзенне тое робіцца адчувальным і раптам пачынаеш уяўляць хто і што прыйдзе пасля за апошнія гады ніхто з канкурентаў не набраў вагі усе або слабыя або лянівыя або перасвараныя міжсобку а ў глыбіні душы здаецца кожны з прэтэндэнтаў на першае месца ў краіне падумвае пра сваю прэтэнзію з роспаччу а што як заўтра занясе хваля на пасад і шчыра кажучы не ведаю кім трэба быць каб сёння сабе такое пажада ані стабільнага сямейнага пляну не складзеш ані цуд не прадбачыцца а калі прадбачыцца дык не выклікае даверу з кім не даводзілася мне пагаварыць пра гэта усе адмаўляюцца прагназаваць не будзем пра сумнае пра будучыню лепш не гаварыць усё сказанае зусім не плён развагаў а хутчэй плён вычуванняў якія напаткаліся аўтару ў беларускіх гарадах ды вёсках непрагназаваная краіна з такой самай гаспадаркай з непрагназаванай уладай і такім самым народам у мінулай перадачы я завёў гутарку пра патрэбу катарсісу сапраўды беларусам няма як яднацца ў агульным комплексе віны што іншым народам часам дужа дапамагае як скажам немцам не аб'ядноўвае нас і комплекс ахвяры або бога абраны адзіная характарыстыка агульная для беларусаў якая тым не менш іх не лучыць а часцей раз'ядноўвае гэта некрытычнасць у дачыненні да сябе магчыма яна і робіць нашых людзей такімі бездапаможнымі перадабліччам крызісу і перадабліччам будучыні савецкі стандарт жыцця з усёй яго безадказнасцю чалавека за сябе і свае ўчынкі вось да чаго сёння за але калі учора начальство само адказвала за гэты паняволены народ дык сёння яго начальство самога нясе на хвалі няўцямнай харызмы ў невядомым накірунку і паняволены народ оказывается яшчэ і перад абліччам усіх стыхіяў як тыя гарадзенскія прадпрымальнікі на маскоўскай шашы а можа нам пачаць смяяться з сваёй бездапаможнасці і паняволенасці сарка фактычна высмейваць тую працавітасць гасціннасць і сціпласць над якімі мы выплакалі ўжо не адну самазамілаваную слёзку толькі вось ці знойдзецца сатырык гэтае пытанне тоеснае іншаму ці знойдуцца ў народзе на такое сілы а гэта ў сваю чаргу будзе сведчыць пра сілу мець сваю будучыню з тэндэнцыямі і прагнозамі Ёсць праўда, у Беларусі адна сфера, у якой праглядаюцца тэндэнцыі і магчымыя прагнозы. Я хацеў назваць яе сферою культуры, але гэта не зусім тое, што ў нас шырока разумеюць пад сферай культуры, якую ўзначальвае адпаведны міністр. Я маю на ўвазе нацыянальнае культурнае адраджэнне. Тут згаданыя антанімічныя пары выглядаюць не так фатальна і процілегла наступнай восенню Васіль быкаў можа атрымаць нобелеўскую прэмію, а можа і не атрымаць. Затое зусім пэўна вядома, што ажно ну некалькі недзяржаўных выдавецтваў плянуюць выпусціць новую кнігу пра заіка. У 96 і ў папярэднія гады пісьменнік застаўся без кнігі. У 97 незалежнае выдавецтва наша ніва выпустила сцяну забароненую ў дзяржаўным выдавецтве мастацкая літаратура сёлета з'явіўся другі наклад гэтай кнігі у девяносто девятым пачнецца канкурэнцыя паміж незалежнымі выдавецтвамі за тое хто першы выдасць ваўчыную яму як бачым тут ёсць вельмі выразная тэндэнцыя і прагноз роўны рэальным плянам без містыкі і настрадамус И как завершить этот образок, гадаю, что незалежная стена имела попыт у читачов и худко продалась. Резко вырос и попыт на те номеры нашей Нивы, у которых друковалась волчиная яма. Это значит, что не только культурники нечто себе там плануют, але есть чакание и сбоку громадства. Чакают Быкова. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Такім чынам я распачаў пазітыўную частку сённяшняй праграмы пра тэндэнцыі на новы год якія не праглядаюцца ў палітыцы і гаспадарцы за тое якія відаць у нацыянальна культурным адраджэнні барт міцер бартусік які ці не штотыдзень выступае з канцэртамі у розных кутках беларусій не перастае здзіўляцца маўляў ён і не думаў што ў нас столькі беларускамоўнай моладзі якой гэта ўсё трэба яе моладзі сапраўды столькі не было ані тры ані пять ані двадцать гадоў назад яна увесь час аднекуль бярэцца выхаваная беларускім рок н ролам незалежнай прэсай і маладзёжнымі тусоўкамі ось такое пепсі яна выбірае бо альтэрнатывы няма лукамол выглядае нечалавечна і непрывабна нават для палітычна індыферэнтнага юнака бо гэта просты злепак правобраза прэзідэнта ці хацелі б вы быць падобным на гэтага чалавека у адной з наступных перадач абавязкова задам гэтае пытанне маладым людзям на вуліцах менск таму юныя выбіраюць беларушчыну хутка яны проста колькасна пераважаць у адраджэнскім асяродку людзей бальшавіцкага складу з яшчэ савецкай ментальнасцю гэта таксама тэндэнцыя і прагноз калі не на наступны менавіта год дык на два три гады наперад на здымку у бюлетэні диджей адраджэння маладафронтаўцы літаральна показваюць сваім рускамоўным раўналеткам язык на котором надо разговаривать для старых адраджэнскіх апаратчыкаў якіх хапае ўжо одно на тое каб зводзіць ідэю грамадзянства бнр да статыстычнага партыйнага членства то наўрад ці будзе зразумелае такое свавольства. Тыя, хто прыйшоў у БНФ з камуністычным номенклатурным заплечам, так і не перараслі ўласных звычак да субардынацыйнай гульні і раздвоенасці душаў. Між іншым, дзень без чужога слова, які стаў праводзіцца ў Беларусі што другі дзень месяца летась у лістападзе, быў не ў апошнюю чаргу звернуты менавіта да такіх правадыроў народа каб хоць на людзях і ў сям'і гаварылі по-беларуску але якраз яны яго і не падтрымалі падтрымала моладзь девяносто першым адноўленая нашай нівы агульнасць менавіта у навіне і ў прагненні свежага паветра а яшчэ ў тым што многія аўтары архе пачыналі менавіта на старонках нашай нівы адрозненне ж у тым што газета была падрыхтаваная літаратарамі і суполкамі яшчэ восьмидесятых да незалежніцкіх гадоў а часопіс стаў плёнам працы пакалення девяностых дзеля завершанасці параўнання напрошваецца пасля незалежніцкіх гадоў і гэта тая тэндэнцыя якая выявіцца сёлета прыблізна што пяць гадоў або нават што тры гады у нашай літаратуры з'яўляліся спробы абнаўлення аднак новыя заставаліся ў межах ранейшых напрацовак і вобразаў Так здарылася спачатку з абноўленым часопісам крыніца, потым з часопісам фрагменты, урэшце з бумбамлітам. Магчыма таму, што натуральны перыяд абнаўлення аказаўся большым 10 гадоў. Менавіта столькі трэба, каб побач з руінамі саюзу пісьменнікаў узнікаў, скажам так, новы неэфемерны будынак, узведзены новымі людзьмі падмуркі чарговага такога дому былі закладзеныя летась, а сёлета мы ўбачым канструкцыю ў развіцці. Зыходзячы з рэальных тэндэнцыяў можна прагназаваць не толькі канкрэтныя з'явы, але і самі гэтыя тэндэнцыі ці будуць яны развівацца ці будуць заміраць. Напрыклад, новыя беларускія старонкі ў інтэрнэце цяпер з'яўляюцца па дзве-тры ў месяц верагодна до конца мінулага году яны будуць стабільна ўзнікаць па некалькі ў тыдзень яшчэ год таму тэмпы тут шмат залежалі ад фундатараў ад заходніх гуманітарных фондаў а ўжо сёння з'явілася шмат незалежных або скажем так бясплатных ініцыятараў верагодна сёлета беларускі інтэрнэт першы стане на свае беларускія ногі першы сярод іншых нацыянальна культурных ініцыятываў ходзяць такія чуткі што ў новым годзе заходнія грантадаўцы могуць спыніць дапамогу беларускай дэмакратыі пры запланаваным далучэнні да рассіі гэта адбудзецца напэўна на маю думку гэта вельмі добрыя чуткі якія прымушаюць думаць пра самавыжыванне здаровая беларуская культура мусіць урэшце існаваць за беларускія грошы падтрымка грантадаўцаў ніколі не будзе лішняй, але яна не можа быць падставовай самай апошняй. Зразумела, у нас крызіс, зразумела, што задушаныя беларускія прадпрымальнікі і тым не менш. Само беларускае грамадства будзе патроху прывыкаць утрымліваць тую культуру спажыўцом, якой яно з'яўляецца. Гэта значыць купляць адраджэнскую прадукцыю за рэальны кошт. І гэта яшчэ адна тэндэнцыя, якая раскрыецца сёлета. А што да падтрымкі з боку беларускага бізнесу, дык і яна патроху выяўляецца, асабліва на правінцыі. Хто скажа, што ў нашай краіне няма багатых людзей, або што ўсе багатыя людзі ў нас падзяляюць антыбеларускую палітыку ўладаў. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец не ведаю наколькі задаволіць слухача мой прагноз але ён рэальны і не мае дачы здарылася з нашай краінай сёлета а здарыцца з ёй можа ўсё што заўгодна прагназаваць і рэальна назапашваць каштоўнасці мы можам толькі ў сферы нацыянальна культурнага адраджэння выдаваць газеты часопісы і кнігі записываць касеты здымаць фільмы ствараць інтэрнетаўскія старонкі праводзіць фэсты і святы гаварыць паўсюль і з годнасцю по-беларуску выхоўваць дзяцей пераконваць сваяка суседа і сябра падтрымліваць адзінадумцаў спяваць свае песні вось і ўсё што можа сёння беларускае грамадства это значыць ствараць сябе сваю прагназаваную будучыню вы скажаце чэргі кошты заробкі кепская ўлада гэта тыя праблемы з якімі ва ўсіх краінах і ва ўсе часы давала сабе рады менавіта грамадства якія ніколі не мог пераадолець раз'яднаны напалоханы няшчасны натоўп острая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.